យល់ខាងកើតអឺរ៉ុបជាន់សម័យអាត្មានោះតតាទឹកដីຕົកទៅនោះហ៎ក៏ផ្សារកឹកកៃគុកទៅអត់អីប្រកបទេប៉ុន្តែកឹកស្រាច់មែនទេកុំយកនឹងមកនិយាយទៅអីដែងដល់ឆ្ងាយរឿងកឹកកៃគុកទៅនឹងមានលោកសង្ឃជេរគ្នារួចដល់អាត្មានាំទៀតវិញលោកគ្រូមួយរកតិតិទៅទៅអតិតិតុកតោ អញដល់លោកគ្រូមួយបង្ហាញកូនសិស្សតតាទឹកតែຕົកទៅលោកជាងຕົកទៅអូឯងមានអសប្រកបពីណាមានកំថាຕົកមានកំថាកុកលោកគ្នាខានផឹកតែអស់នៅនឹងសម័យអាត្មាទេសម័យកាលនោះអើបានហើយប៉ុណ្ណឹងគ្មានទេគ្មានចុចទេតោកនោះគេអានតុកតុកអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់លឺទៅហាក់ដូចតុកតុក ตมือเอ้ยตบตบหน้าตบมือปนตังตกตบมือไปที่ตังตกเห็นยี่จังมันประยักในยี่อ่อนกับของอาบูนายุติท่ออาวัตาอาวันติยะอาอาลึงอาเรียบอาอาโลไม่ติเทียนอารุณอาริยะอายุนิสอมนาสิการะไม่เติ ហេតុដូចម្ដេចបានជាអក្សរ Nero Yo Lovo Ro យ៉ាងនេះ ទៅជាមានសំឡេងអក្សរអាខោសៈផងគឺអម្ដេចក៏ម្ដេចក៏អយុត្តិធម៌អានថាអយុត្តិធម៌អវតាអានថាអវតា អលឹងអានថាអលឹងឡាដូច្នេះទៅវិញនិយាយអាត្មាដូចស្ដាប់មិនបានទេណាអូសាអោសាអីចេះចប់សិនចុះបងអានចឹងឲ្យអានអាមិចហើយលោកចង់ឲ្យអានអាយុអាយុតិធចេះហើយពីពលលោកថាសអកោសៈរបស់អនៅ ពីលើមិនទៀងទេលោក លោកលោកលឹងហ៊ុនមិនទៀងទេតំណឹងខ្មែរលោកកំដេញជើងបើលោកដេញថាស្រៈអអានឹងទុកដូចជាសអកុសៈនឹងយើងតាមទម្លាប់របស់ខ្មែរទេបើតាមច្បាប់គេ ក្នុងបាលីស្រៈទាំងអស់มันប្រាប់ថាខោសៈអកុសៈទេលោកថាជាខោសាខោសៈវិមុតតៈគឺរួចផុតពីខោសៈនិងអកុសៈឯសង្ស្ក្រឹតគេទុកស្រៈទាំងអស់ជាតួខោសៈ នេះចេះទៅវិញវាផ្ទុយគ្នាប៉ុន្តែតនេះតាខំនិយាយវាចូលទៅក្នុងវិញ្ញាកតលជជែកគ្នាបើបើបើលោកចង់មកជជែកតលមកកត់មកកត់ហ្នឹងបាននិយាយគ្នាតាមចិត្តយើងបានគេអានអញ្ចឹងហើយគេអានអរិយៈអញ្ចឹងហើយអរុណអញ្ចឹងអទី5លោកអាម៉ាស់អាម៉ាស់ហើយក្តារហោរា លោកសួរនេះក៏អត់បោញដែរលោកនឹងអ្នកបល័យហេតុដូចម្ដេចបានជាពាក្យទាំងពីរនេះសរសេរមានមូសិកតននៅលើមកតើនៅលើមកដូច្នេះតើពាក្យព្រោះហេតុអ្វីចាប់បានមិនថាអាម៉ាស់ខ្លាចក្រែងគេថាអាម៉ោះពុំមកមៀសពីមុខទៅសង្កត់ ពីលើគេអានម៉ោះ បាត់តថាតមិនចឹងណាអឺរំណោតខំរះពីមុខវាទៅជារណះវាទៅជាផ្ទះវាទៅជាអាមៈមិនចឹងណាលោហើយបានជាគេសម្លាប់ទៅអានឹងពាក្យខ្មែរបើមិនសម្លាប់ខ្លាចចេញទៅអានមកកើតក្តារហោរាអញ្ចឹងដែរក្រែងអ្នកដែលមិនយល់ទៅថាក្តារហោរាអានេះស្រួលទៅលោកសម្លាប់ឲ្យស្រួលមាត់ទៅ ហើយរត់ដេញជើងខុសត្រូវហ្នឹងគឺពាក្យហ្នឹងវាទៅជាពាក្យពិសេសមួយមួយមួយទៅហើយបើលោកដេញអញ្ចឹងលោករៀនបារាំងលោកធ្វើគ្រូបង្រៀនលោកដេញក្រាមែបារាំងផងមិនដេញ dictionary បារាំងផងអេអាស្វាច្រើននិយាយណយមិនជាកូលេរ៉ាមិនកំដាក់ CO ទៅប្រចាំក្បាក់ CA អញ្ចឹងមិនកំថា Solera មានតែអានថា Solera ឥឡូវថាកូលេរ៉ាអុកសែត ទៅអានអកកែទៅវិញលោកដញ្ញានឹងទៀតនោះនេះពាក្យគេវាចឹងគេចូលប្រើចឹងកុំឆ្ងល់ឡើយតែឆ្ងល់វានាំឲ្យសានច្រើនគេប្រើចឹងវាយើងបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅនិយាយថែចេះទៅមិនបាច់ដេញដល់បើគេតាំងយើង ជាក្រុមជំនុំ ជាសមាជិកអាកាដេមីសៀង តីសអីធ្វើជាអីបណ្ឌិតសភាឬក៏គណៈកម្មការនោះនិមន្តយើងជជែកចុះថាបើគេសម្រេចស្រេចហើយនេះបាទអាត្មាតាមយល់គេធ្វើវចនានុក្រមគេធ្វើអីដឹងវចនានុក្រមនឹងមនុស្សប្តេជ្ញាធ្វើឬក៏រាជការធ្វើថារាជការមានរាជក្រមមានប្រតិបកាយឲ្យធ្វើបើគេធ្វើហើយអញ្ចឹងបបោះមិនខុសទេអាហ្នឹងខុសតាមគេទៅអាហ្នឹងវារបបទៅតែទៅដេញជើងអញ្ចឹងដេញចាប់ ដេញដល់បារាំងដល់អង់គ្លេសនោះទៀតនោះមែនទេលោកពីប្រភេសាអស់នោះមានខ្លះមិនគួរថាសោះមិនគួរថាសោះដូចជាយ៉ាងប៉ាប្លើបារាំងអានអាប្លើនោះបច្ច័យនឹងសុភិកនឹងឲ្យអានអាប្លើ ប្រែថាគួរថាកបី ថាដែលគួរដែលអាចបានដូចបល័យយើង ថាតពៈថាអានិយៈសង្ឃថាតោយៈ ដោយថាកម្មបោយ៉ាងយ៉ាងកម្មបោយ៉ាងអានឹងគួរធ្វើបានយ៉ាងភោជនីយមអានឹងគួរស៊ីបានហួយបារាំងអាបលឹកនេះអាត្មាមិនណាស់ទេបើនៅយល់គេចុះអាបលឹកបច្ច័យមកមកស្អាបលឹកបើថាមកស្អាបហើយគួរស៊ីបានណាអាបាវយាបលឹកគួរធ្វើការបាន បើទៅគេចឹងឲ្យទៅវេបណាគួរប្រកបគេទៅរួចហើយដល់អង់គ្លេសទៅជាអបូលអបូលអោយើងនិយាយទៅបច្ច័យចឹងទៅ table មិនក៏មិនតាបលើមិនក៏បូលបបូលដូចជា BO មានអលពីមុខក៏បានបបូលខ្លះបូលខ្លះបើមិនជាងទេអាខ្លះ table អាខ្លះ table អញ្ចឹង កំដេញជើងអីអាហ្នឹងភាសាគេគេប្រើទៅហើយអផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនា នៅគ្រប់វត្តទាំងអស់នេះ6គេសាងព្រះវិហារ ដាក់មុខនៅទិសខាងកើតត្រង់នេះគួរឲ្យឆ្ងល់ណាហេតុដូចម្ដេចបានជាព្រះវិហារត្រូវធ្វើបែរមុខទៅទិសបូកអាយ៉ាលេងសួរគ្នាដល់ឋានៈនឹងណែកំខឹងអើកំខឹង បើនិយាយចឹងអាត្មាសុំនិយាយឲ្យស្ដាប់មានតែខ្មែរទេខ្មែរថៃអែលាវលង្កាភូមាជាតិអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាស្រឡាញ់នឹងទឹកបើអូតត្រែកនៅពីលិចទៅហៀបែរមុខមកលិចបែរទៅវិសានបែរទៅវិលិចបែរទៅវិជើងស្រឡាញ់នឹងជ្រុលដូចផ្ទះយើងចឹងហើយខ្មែរប្រកាន់តបែរមុខទៅកើតពីព្រោះដីវានៅទូលាយ រួចគេប្រកាន់ថាព្រះកាលដែលលោកពិចារណាបដិច្ចសមបាតពិចារណាធម៌ដ៏រៀវរឲ្យ បានធ្វើជាពុទ្ធនោះ ប្រាស់នោះគឺលោកបែប្រភៈទៅវិកលអើយម្លោះហើយយកនៃនឹងមកដាក់តែព្រះ បែតែប្រភៈទៅវិកលចុះព្រះលោកមនុស្សដែរលោកមានស័កមានស្អីលោកមានគោលឈើណាបច្ចុប្បន្ន80គាត់នេះបើបើមុនទៅទៅខែទៅចឹងទៅលិចមិនរួចហ៎ យល់យល់ខ្លះទៅប៉ុន្តែយើងឲ្យលោកសួរនេះมันបន្ទោទេលោកថាម៉េចក៏ខ្មែរបែរទៅមុខទៅកើតចឹងខ្មែរមានតែតែវិជាណាលោករហូតដល់ផ្ទះអ្នកប្រកាន់បែបចាស់ហ្នឹងតែពេកបុរាណពេកពីព្រមមានកពីកុហកមួយនិយាយថានរូបបរោះបុគ្គលប្រុសស្រីណាធ្វើរោងតែតឹងថ្ងៃពុំបានបនសោះឡើយអងបើលុះតែធ្វើរោងបដោយថ្ងៃធ្វើបានបន សង់ផ្ទះត្រូវតបែរមុខទៅកើតឲ្យព្រះអាទិត្យរះពីកើតទៅធ្វើបុណ្យបានបុណ្យមានសេរីសួស្តីដល់អាដេញទំនៀមនឹងបកកើតឡើងថ្នល់វត្រង់ពីជើងទៅត្បូងថ្នល់ជាតិអត់ផ្ទះខ្លួននៅកើតថ្នល់មិនធ្វើយកមុខមកលេចទេតយគូផ្ទះមករកថ្នល់អើក៏គូផ្ទះមករកថ្នល់ធ្វើទ្រង់ជ្រូកមកក្បែរថ្នល់វិញអើអាអាមុខផ្ទះបែរទៅរករករកវាលស្វាយ បាសៈអត់បានទៅកើតអានឹងពុជចិនជាតិដតីថាបំផាចិនថាថាជាតិដតីឬគ្នាយើងធ្វើផ្ទះបែរមុខមួយលិចចិត្តគ្នាហ្នឹងឯងអ៊ុំជាមួយលក់ដូរឲ្យបានតែចលិចអញ្ចឹងលក់ដូរដាច់មានប្រាក់មានការឯងបែរមុខទៅកើតជាតមិនសូវបានស្រូវក៏មិនដឹងខ្លួនថាខ្លួននឹងមិនទាន់ត្រូវអាត្មានិយាយនឹងតែអស់លោកនៅស្ដាប់តែឯងនិយាយគុណអញ្ចឹងអានឹងមកពីកពីនោះ កាពីក៏ហក់កាពីដែលថាធ្វើរោងទៅចឹងថ្ងៃប្រហែលប៉ុណ្ណានៃបានក្បាលទៅលិចក៏ខុសដែរខុសហ្នឹងកំណែខ្មោចបបែកក្បាលទៅជើងអាហ្នឹងវាទាស់នឹងរាសីបិទឯជើងគឺថាត្រូវយកជើងទៅតាហ្នឹងឯត្បូងគឺត្រូវយកត្បូងទៅហ្នឹងត្បូងហ្នឹងគឺក្បាលបើយើងនិយាយទៅយើងហៅទឹកឯកើតថាកើតព្រះអាទិត្យមុន hỏi cho bạn à số bốn thì bốc có ba luật từ nâng đó à lịch à lịch dương hào à lấy mó thì là tích lịch cho à chướng một ông tí đốt trường từ mà là hỏi đại trầm tới ban đặt lại có áo từ cho buồn anh ta ban sân mà vô con nắng đứng đó thôi túc ấy đó ông là tức ấy đó đó anh ấy kêu tụm lọm xong còn chẳng lời tụm lọm này bồ ដែលកាន់យកព្រោះទម្លាប់នោះវាមានដល់3ប្រភេទសូមមកជ្រាបពីទម្លាប់ទម្លាប់នឹងជាផ្លូវសាសនា ដែលឃ្លាតខ្លាយទៅក៏មានទម្លាប់នឹងជាទម្លាប់របស់ជាតិរបស់ប្រទេសក៏មានទម្លាប់នឹងឯងមាន3ប្រភេទនិយាយយ៉ាងខ្លីទី1ទម្លាប់ល្អទម្លាប់នឹងត្រូវច្បាប់ទម្លាប់នឹងត្រូវរបៀបល្អសមរម្យណាទម្លាប់ណាក៏ដោយយើងនិយាយឲ្យខ្លីប៉ុណ្ណឹងទៅចុះ ទម្លាប់ទី2ជាទម្លាប់យ៉ាងកដាលធ្វើក៏បានទេក៏បានប្រហែលតែយើងចង់ធ្វើធ្វើទៅបើមិនចង់ធ្វើក៏គ្មានខុសឆ្គងអីទេអានេះគេហៅទម្លាប់កដាលឯទម្លាប់ទី3ជាទម្លាប់អាក្រក់ទម្លាប់នឹងតលូកកាលណាហិនកាលណានេះបើនិយាយពីពាក្យពេចមិត្តយោបល់ពីកាលណាមក ដោយអាត្មាកើតឡើងពីក្មេងថាអ្នកឯងនៅក្មេងកុំដាំអាស្រ័យឆ្លុកណា តែអស័យស្រុកនឹងល្មមធ្វើស្នែងខ្មោចបានហើយងាប់ហើយឡងមានដាំដាំកោក៏មានដាំពីពុកកោតតបានល្មមធ្វើសសបនំយោងបានត្រូវតែស្លាប់ខាងដាំកោហើយអស័យស្លាប់ស្លាប់ដំណប់ហ្នឹងមិនស្រួលទេខាតខាតធំណាស់អស័យឥឡូវឡើងថ្លៃអស័យស្លុកថ្លៃឡើងមិនតាម5 10រៀលវ៉ាន់ហ្នឹងអូចាំដល់អាយុ70ហើយបានឲ្យតាដាំ ចៅដាំមកហាន់បានស្រីលក់ទៅហើយដល់គេដាំលក់ទៅគេណាក់មិនប្រកាន់គេមិនឃើញទៅជាអីអានេះគេហៅទម្លាប់មិនល្អទេដូចស្រុកខ្លះខេត្តខ្លះកុំនិយាយចេញឈ្មោះចុះប៉ុន្តែឥឡូវនេះរាជការយើងខាងមេព្រៃខាងពងគារុក្ខាប្រមាញ់គេប្រកាសតាមវិទ្យុជាដើមទៅ តាមព្រះយោបល់ដ៏ផ្លែកផ្លារបស់សម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋយើងថាឲ្យរាជពជា ពលរដ្ឋទាំងអស់នាំគ្នាដាំដើមឈើដាំតាមជើងថ្នល់ជាតិដាំតាមជើងថ្នល់ចូលភូមិចូលស្រុកតាមវត្តអារាមតាមជ្រុងភ្លឺស្រែដាំទៅដើម្បីឲ្យឈើវាសម្បូរឡើងធ្វើអត់ដុតក៏បានឈើណាដែលមានក្លិនល្អដូចជ្រេះដូចកលាញ់ដូចអីអាហ្នឹងដល់ក្រុមឡើងមានផ្លែស៊ីអាកលាញ់ឲ្យដាំទៅ ស្នូវទៅផ្ទុយនឹងទំនៀមដែលប្រកាន់ហើយលោកជ្រាបចុះលោកអញ្ជើញទៅគ្រប់ខេត្តហើយប៉ុន្តែមានខេត្តខ្លះអាត្មាមិននិយាយទេថាតែចឹងចុះមានក្បួនមួយថាណែដើមឈើកុំដាំឲ្យចាក់ឬដល់ទៅសពផ្ទះណាអានឹងស្លាប់កូនស្លាប់ចៅចង្រៃធំណាចង្រៃធំណាឯយើងយល់ឃើញថាឈើនេះកាលណាយកទៅវាស្រោបយករសជាតិកខ្វក់កខ្វក់ទៅហើយឲ្យមិនលុប វជក់យករសជាតិខ្លះមែនទេខ្មែរដែលចងគោក្រោមផ្ទះនោមបន្ទោបងមកកមុខជុះនោមនៅនឹងអុយបពោបហាប់ហាច់អីគឺមិនសូវអីគឺចេះតែរស់មកអំពីយើងធ្វើផ្ទះរនៀបក្រៅក្តារមានប្រហោងចិញ្ចាំងស្លឹកយកចេញចូលបាន បើជាផ្ទះថ្មវិញហើយដេញទៅតយ៉ាងហ្នឹងមិនសក់យូរទេ ពីព្រោះអានឹងនៃជំងឺនេះវាកើតអំពីការអ៊ូអាប់ប៉ុន្តែយើងបាននឹងស្រួលមកពីមានខ្យល់បក់ទៅមកអុយអ្នកមិនយល់មិនមានដើមដើមឈើទេក្នុងភូមិបានជាមានកន្លែងខ្លះអត់ខាងងាំងខាងងើកណ្ដាលថ្ងៃនៅនឹងអត់ដើមដើមឈើទេបើវត្តមិនអីវត្តមើលទឹកទ្រុបតែឥឡូវនេះបាត់ហើយគំនិតហ្នឹងកាន់តែអន់ហើយនៅតែតាតាទេតាហ្នឹងក៏នៅប្រមាណតទេបាទហ្នឹងតាហ្នឹងនៅប្រកម្មណាស់ រៀបដើរទៅណាគាត់ទៅយកដៃផ្ទប់ច្រមុះដង្ហើមមើលអាឆ្វេងធូឬអាស្ដាំធូបើអាឆ្វេងធូជាងគាត់ឈានជើងឆ្វេងមុនមិនដឹងណាចដល់រៀបទៅអាស្មាចេះរឿងនេះផងមិនដឹងតាបូនដង្ហើមសិនដង្ហើមរស់នៅណា អតិតរោសូរយោច័ន្ទនឹងដែលយោគៀនពុទ្ធសានផងបោបោះចឋានសុខអានេះបានសៅជៈសិនសំអូថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅទៅត្បូងផ្លូវទៅជើងប៉ុន្តែទៅត្បូងសិនកាកឡាមកវ៉យអានេះហុយដល់វាធ្លាក់ជឿទៅតាំងធ្វើចឹងចេះតែរង្គៀសអានេះគេហៅអ្នកកាន់ក្បួនពេកអាត្មាមិនមែនជាអ្នកវិសាទេប៉ុន្តែអស់នឹងសត្វយល់ណាអានេះហៅទាំងហើមរស់ ហើយអានឹងខ្ទុកចំោះអាណាធូអាណាតឹងហ្នឹងអានឹងដៀបទេហើយតបានទទួលនឹងក្បួនភូមិហើយគុកនោះសូម4ជួនមហាដៀបព្រាចោយាត្រាទៅណានឹងបានដៀបកក់ចិត្តជើងក្អែកអីអីកាក់កបាតមកកើតអន្តរាយទោះទៅចិត្តឆ្ងាយកំបីឲ្យចោយាត្រាដល់រៀបទៅឡានរៀបចេញហើយប៉ុន្តែដល់បាត់ទៅលើជើងក្អែកខានទៅនោះខានទៅ ណែអានឹងមកខាតទៅចឹងណាណាបាទអាត្មានិយាយថាទម្លាប់មិនល្អទេទម្លាប់នឹងគ្មានទំនងទេប៉ុន្តែយើងមិនហ៊ានថាគេថាគាត់ជេរណាគាត់ហ៊ានជេរមុខដល់អាត្មាហ្នឹងក៏លោបជេរគាត់លោកសង់យ៉ាងไรអីចឹងខ្លួនចេះដឹងជាងទេហើយគាត់ថានឹងគាត់ថាព្រះផងបាត់ដាក់ថាព្រះឯងខ្លាចអេណែនិយាយដូចមានកផ្លែងមានអីផង cho phải được luôn rồi đó nhà rất mạnh mình mình mình lúc ấy xua mình lúc tối nữa đó nè nè rồi hài à nè nào về à lúc xua chứ lúc nào mà xua xua đó hồi à là bỏ kia nè chân nơi chờ đó thì mà thơm ở đây tu tu pra cung biết cả ngon pi tiện cả này ហើយនឹងអករណីហើយករណីករណីមានយកពីមុខទេសរសេរគ្មានយកពីមុខទេតាមកុំច្រឡំករណីមានយកពីមុខនិងករណីឥតយកពីមុខអានឹងបាលីសំក្រិតអីដូចគ្នាតែដល់ទៅអករណីមានអសយោនៅពីមុខដល់ករណីគ្មានអសយោនៅពីមុខគេដឹងតែសេចក្តីថាម៉េចមើលលោកសំថាសេចក្តីពុកសេចក្តីខុសគ្នាសេចក្តី ta ở nay cả thế nó nay cả thế lúc thế đó có rõ nó chạy đó chưa? để mình cho nó ra đúng ôi này mình bò nâng chân hàng lớn nó đặt nguyên gió nó cả cái này nó phải thẳng hai thẳng tàng ដូចជាព្រះដូចសំដែងធម្មចារដូចថាចក្ខុករណីមានករណីអានឹងគ្មានយកទេគឺហេតុដែលវាកើតឡើងជាបញ្ញាចក្ខុជាការយល់នោះណែកណែកគឺបញ្ញានោះញាណករណីគឺហេតុដែលវាកើតឡើងឲ្យទៅជាញាណជាយោបល់នោះអានឹងករណីនឹងគ្មានយកទេបើករណីមានយកនោះមកអំពីការៈអាត្មាចាំយល់ការៈ ក៏បានយកបច្ច័យយុគនោះមកទៅយកទៅជាអណៈទៅជាកករណៈហេតុអីគាត់ណមិនទៅ ជាណនេះជំរាបឲ្យជ្រាបទៅទេវាជាបាលីបកូទេមកអំពីរោនៅចិត្តហ្នឹងត្រូវផ្លាស់ណជាជាណណារោហ្នឹងវាទាញណទៅជាណតាមសំស្ក្រឹតចុះអ៊ីយៈហ្នឹងមកពីណាបានទៅជាមានអីហើយយៈនោះអាហ្នឹងបច្ច័យ បច្ច័យពីរជាន់បច្ច័យត្រង់ណហ្នឹងយុបច្ច័យម្ដងបច្ច័យត្រង់អ៊ីយៈជាករណីយៈហ្នឹងអានិយៈបច្ច័យម្ដងទៀតប្រែថាគប្បីថាគួរថាដែលគួរគឺអ្វីមួយដែលគួរធ្វើហួយគេអាចភ្ជាប់ទៅទៀតគេថានេះមិនមែនជាករណីយកិច្ចរបស់ខ្ញុំទេគឺថាមិនមែនជាកិច្ចដែលខ្ញុំ ត្រូវធ្វើទេមកលោកសរសេរករណីយកិច្ចមួយទៅ ករណីយកិច្ចករណីយហេតុករណីយកាអីក៏ទៅរួចទាំងអស់ហើយករណីមួយអត់យកនោះអនុផ្សេងពិបាកប្រើណាលោកអានឹងពិបាកណាអ្នកមិនអ្នកមិនសុខពិបាកដែរប្រើមិនរួចទេនឹងករណីយកិច្ចប្រើទៅពីប្រាចារវិញមិនម្លេះករណីយកិច្ចប្រើកិច្ចបានកិច្ចបានគេ គួរធ្វើឬត្រូវធ្វើក៏បានក៏បីធ្វើក៏បានថាគួរហ្នឹងគឺថាធ្វើធ្វើទៅធ្វើໄວទៅត្រូវធ្វើឬក៏អាក៏បីធ្វើក៏បានតាមយកចុះដែលគួរធ្វើដែលក៏បីធ្វើដែលត្រូវធ្វើអានេះវាភ្ជាប់នឹងកិច្ចផងអានតកណនីយកិច្ចអញ្ចឹងណាបើយើងមិននិយាយដល់កិច្ចទេយើងអាចសរសេរបានថា ការនឹងជាករណីរបស់ខ្ញុំជាករណីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែដល់និយាយករណីទៅទេមិនដឹងវាមានយកពីមុខឬអត់ព្រោះហើយនោះបានគេច្រើនជាប់នឹងកិច្ចថាពុំមែនជាករណីកិច្ចដែររបស់ខ្ញុំទេអានេះលោកខ្ញុំច្រឡំកានេះលោកច្រឡំនឹងលោកដាក់កាការរត់ទៅទេដាក់ទៅអាត្មាបញ្យល់អា ការរប្រទេសមួយទៀតការរណនេះសូមបីតអ្នកបល័យគេបដិសេធណទៅអឺអ្នកបល័យបកូនិយាយទៅថាអាត្មាជាអ្នករិះរេណាស់ហើយមិនមែនអួតថាផ្កាយទេប៉ុន្តែតឹងដែរបន្តតឹងបាសសេបតែងអីចឹងគិតអានឹងទៅយ៉ាងម៉េចទេយើងសួរថាមើលលោកសរសេរយល់ថា យីជុំជុំគ្នានឹងគេឈរជុំជុំនឹងមានការអីគេឈរជុំជុំគ្នានឹងមានការអីនឹងហោពាក្យចូលការនេះការណានេះការអីការអ្វីនឹងការណាគឺបានសេចក្តីរបស់យើងនឹងចង់ថាទៅ និចុះគេឆោតជុំជុំនឹងមានរឿងអីនោះការណៈនឹងប្រែថារឿងថាហេតុតែកាលណាសេចក្តីវាឲ្យមកជារឿងជាហេតុអានឹងគេសរសេរថាការណៈតាមនេះជួនកាលគេសរសេរឲ្យខ្លាំងគេថាដោយហេតុការនេះយើងត្រូវតែធ្វើចេះចុះហេតុក៏ហេតុការក៏ការណៈនឹងគឺថាដោយហេតុរឿងនេះការណៈនឹងប្រែថាហេតុថារឿងថាដំណើរ ចុះការរៈតែគេនោះអានោះកិច្ចការធម្មតាការធ្វើការចូលការមកគឺការអីចឹងអានឹងការរប្រយ័ត្នកុំច្រឡំអានេះអាត្មាចេះសង្កេតមើលសម្បត្តិឆ្នាំពីណាពីណីដែលចូលមកច្រើនតែផ្លត់ពួកបីកូនសិស្សសាលាបល័យដូចខ្លុំហ្នឹងក៏ផ្លត់ទៀតមនុស្សគុណនេះប៉ុន្តែយល់ដល់គិតតិចមិនយល់ tiếng ao vừa là bốn nguyên khá lắm nó chẳng lòng nó xa cà đó cà cà đó cà nô mấy cà cà để phơi, cà để liên phơi. mà hát liên mỗi tiết ta dương sau đời ta ca rồi dạ cà dạ nâng cà xế cá ró chương dồn nâng កាយៈនឹងស្តៀងគ្នានឹងករណីករណីយៈនេះពាក្យសំកាត់ករយៈប្រែថាអំពើដែលគេត្រូវធ្វើប៉ុន្តែយើងមិនចូលដែរឆ្លើយចាស់ទីដែលគេត្រូវធ្វើដាក់លោកនេះគេរហ័សណាស់ដែរធ្វើការណាហ៎ నిజం నవ్వుతాయన పూర్వరియన్ समय chẳng để không sụp cho anh chẳng cái đám nơi nữa ờ nâu lung hot chẳng để đích hot ừ là hai hàng chẳng ករណីហ្នឹងពីដើមយើងមិនសូវដែលប្រើទេករណីដែលអត់យកនោះជើងគណៈកម្មការមិនដឹងជាបារាំងគេប្រែថាមិនតាមចេះទេពីព្រោះគេធ្វើតតមកឯងអត់បានស្ដាប់បានលឺគេមិនចាញ់គឺផុតប្រប្រែគឺបារាំងមករកពីរកតែជាពីកណ្ដាល បាយមកដល់គឺសង្គមថារឿងនេះដែលបំផ្លាញមកគឺមានជាតិនៃជាតិខាងយើងគេប្រើតែមកហើយដូចថាតើអ្នកនៅចិត្តខាងយើងទីក្រោមសរសេររបស់ស្នាមឬបោះពុំជាទីទួលសោះឯខ្លះខ្លះដាក់តាហើយដល់យើងគិតឲ្យវាត្រូវទៅតាមនឹងទូមិញប្រាប់តា thì cá là bóc rồi và chia phối là rồi và chia rất phối chia rất là phốiបើដាក់ទៅជារដ្ឋពលវិយកររបស់ខ្មែរក្តីបាលីក្តីត្រូវទៅអស់ត្រូវហើយប៉ុន្តែប្រះមិនសូវវិរោគទោះគឺរឿងជីវងទុំគុំជឿណាស់ចេះទៅរឿងជីវងពួកប្រស័យគ្មានវិញ្ញាណញ៉ាំតាជាអេនោះចូលថាដោយជាឧបមាថាបុព្វជេរ ម្ដងមកធ្វើដំបងបំផុតហើយតាំងពីជន់ហ្នឹងទៅធ្វើនៅផ្ទះលោកហែងចំណាហ្នឹងអាត្មាមិនភ្លេចទេអាត្មាធ្វើយូរហើយរឿងអានេះធ្វើតាំងពីរាជការអត់ឲ្យអីទេធ្វើទៅធ្វើទៅតអ្នកកម្មការហ្នឹងមានដល់ណែនិច្ចធាត់រង្វាន់ម៉ោងដល់រង្វាន់ម៉ោងអាត្មានិយាយឈប់ទៅបានខ្លះគេកទូកតែនេះបានវាយហ្នឹងសម្ដេចគេចេញចេញហ្នឹងទៅទៅបោចាស់ណាស់ហើយគឺអត់ងាប់ទៅ បានគេសពថ្ងៃហ្នឹងគេទុកអាត្មាជាទីប្រឹក្សាដែរជាទីប្រឹក្សាពិសេសមួយបើកាលណាមានការអីតឹងតែងគេហៅឯងទៅជួយប៉ុន្តែមួយឆ្នាំជួនកាលมันមានម្ដងជួនមានម្ដងដូចជាការរើសនៅវិទ្យាស្ទេហ្នឹងវាបច្ចេកគ្នាមួយថាសាលាទីសាប៉ាមកមួយថាសាលាអីទៅគេយកអាត្មាទៅហើយយកទៅកាលហ្នឹងខាងរដ្ឋាភិបាល ធម្មតាទេយកប្រាយទៅតាមអុញវៈសិលអុញវៈសិតេទៅអស់លោកចេះបរាំស្រាប់ហើយប្រាយទៅស្អីអានឹងបើគេថាសកលៈសកលៈថាវាទាំងអស់វាគ្រប់កដប់ពេលទាំងអស់ហើយសាកលវិទ្យាល័យទៅគេព្រមគ្នាទៅគេដល់ចេះតែពិសាប៉ាមកគេតែអីទៅពួកពួកណាពីទៅពីវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺសាកលហ្នឹងណាយើងប្រែហ្នឹងវាប៉ុនគ្នាហើយ ដោយអាយ៉ាសម័យយាននេះប៉ុណ្ណាលង្កាទ្វីបសរសើរសន្ទុកណាលោកសំលង្កាលោកសំលង្កាហៅរត់អភិពលហៅភូមិរត់ភូមិរត់ប្រែទៅរត់ទៅដល់ស្បែងហូចដល់យើងគេសួរថាខ្មែរហៅអីអញថាអាយ៉ាសម័យយានអាយ៉ាសម័យយានគេអ្នកបល័យសំខាន់គាត់ទៅលឺគេកវីក្បាលណាគេថាល្អណាស់អតិសុំតាំងគាត់ទេអេតងឯកណាអតិសុំតាំង និយាយបល័យមកថាពាក្យនោះល្អណាស់ថាប្រែមកពីថានឹងមកពីពាក្យបារាំងថា chemin de fer គឺថាវាល្អទៅតាមផ្លូវដែកមួយយើងកាត់យកទៅនឹងមកយកឲ្យត្រូវថាអាយ៉ាសម័យមារកាយ៉ាណាអាយ៉ាសម័យមេរគាយានប៉ុន្តែយើងលុបមេរគាចោលទៅស៊ូយ៉ងតង់ដូចទាំងឆេលុបបាក់លុបចោលទៅក៏ប្រែឡើងថារៀនដែលអិលទៅតាមផ្លូវដែក ប៉ុន្តែវាមានម៉ាស៊ីនវាដែរមានក្បាលវាមានលូកូម៉ូទីវវាដែរប៉ុន្តែវាល្អិលទៅតាមដែកហ្នឹងអង្គនោះបារាំងធ្វើបាបអ្នកខ្មែរតអង្គនោះយើងទៅមិនទាន់បានឯករាជ្យទេនៅជាងអីហៅមកដូចវិវងឌីនអូយកាលនោះវាឆ្លើយយើងថាទេអីកន្លែងណាក៏ត្រូវដាក់អសរខ្មែរអសរខ្មែរអស់ទៅនេះបារាំងជាភ្លើងហ្នឹងប្រើថៃណាប្រមាណអ្នកមក hồi rồi thả gấp lên mới có đánh trên xua thả gấp và làm thả máy thả vượt tiêu rồi ừ, vượt tiêu đây phơ no nó thả ra tiếc lên xua thả ra tiếc thả ấy xa gai ồ nó thì người ta xa gai đây phơ nhưng mà rồi hơi đi độ tôi xua lục xong đó lục xong nặng lấy cái khu đó lục thả mấy មកសួរអាត្មាទាំងមកមកដប់យកណាពួកនេះពាក្យហ្នឹងមិនតន់ខ្លាចគណៈកម្មការវប្បធម៌ទេអាត្មាមុនសម្ដេចពោធិវង្សមុនលោកសីសមុទ្រវងសំភារនិមន្តលោកអាចារ្យខាត់សិទ្ធិគេអ្នកបល័យសងនៅក្រឹតអត់មកជួយជួយទៅរៀបរកទៅបានអាយ៉ាស្ងៃវៀនអាយ៉ាពាក្យសំស្ក្រឹតបល័យថាអាយុ កាលណាបើទៅជាញាទៅជាសមាធិធិត្រូវខ្លះអះជាអោអញ្ចឹងណាដោយតេជៈហើយនឹងធាតុប្រតិធិភ្លើងកុំថាតេជៈឲ្យទៅជាតេជោតេជោធាតវាយោធាតអបោធាតមិនទេគេមិនឲ្យហៅអបធាតតេជៈធាតវាយៈធាតទេគេឲ្យខ្លះអះជាអោចុះបើយកមកលេងបង្កើតទៅជាអាយុមយៈយាន អាយុមួយយានអាយុមួយយៈយានវាមិនវិរោះបានជាអាត្មានឹកដល់សង្ស្ក្រឹតថាអាយ៉ាព្រោះសង្ស្ក្រឹតវាមានសនៅពីមុខអាយ៉ានឹងថាបែករួចចុះម៉ៃបច្ច័យមកចុះពេជ្រម៉ៃមកមួយយៈមកសំទៅអាយ៉ាហើយម៉ៃទៅអាយ៉ាស្មៃវាវាស្រួលមកហើយយានណានៅនឹងស្រាប់ដាក់សំមកក៏យកអាយ៉ាស្មៃយាន យកទៅអានអាយៈសម័យយយានយកទៅអានអាយៈអីចេះតែថាឆ្លាក់អាននឹងចែអស់ឥឡូវដឹកអាយុអីងយណាគេហៅតែរត់ភ្លើងអាគេភ្លើងចុះអាណាគេទៅហាមវត្តខ្លួនអានេះគេប្រើជារជ្ជកាដើម្បីដាក់អសរណាឲ្យសំត្រូវឡើងឲ្យជាតិដទីគឺថាយើងជាមនុស្សដែរមកចំណែនគ្នានេះគ្នាអីសពតែអាយុអាយុ និយាយទៅបើតាវងអស់ហ្នឹងអត់ធ្វើអីកើតទេបងយកថាយកស្មោះទេអុយដល់មកបង្កើតថារបស់លួងវិញណាទៅជារៀបជាអាយស្ម័យយានហ្នឹងអ្នកធ្វើហ្នឹងគឺតាមចិត្តបើឲ្យទៅគេមិនប្រើចឹងទេគេមិនដែលទុកស្លាក់ហើយស្លាក់តាំងពីចឹងទេគេថារាជាយស្ម័យរាជាយស្ម័យយានឥឡូវរៀបអាយស្ម័យយាន វាទឹងងាត់ណាបើដូចជាឡាអេកូគេនឹងថាឡាអេកូនេះណាគេថាលេកូអុយឯងទៅទាញយកឡាអេកូវិញលើអីដែរលើទៅធ្វើអីធ្វើមិនចេះសួរគេមិនចេះឆ្ងល់មិនចេះយល់ថាខ្លួនមិនយល់អាត្មានិយាយទៅដូចជាបន្ទោសអស់លោកថាបបានមិនមកកយកទៅផ្សំឲ្យទៅកោតឲ្យស្រីស្រីកោតខ្លួនប៉ុណ្ណាពុតបង្ខូចភាសាជាតិ បានគេបង្កើតគណៈកម្មការវប្បធម៌ហ្នឹងគេឲ្យប្រជុំគ្នាទៅអ្នកបរាំងអ្នកបល័យសង្កត់ដើម្បីរៀបរករៀបនឹងចេះថាតាមទៀតវិកយៈបានគេឲ្យអានវិកឲ្យធ្ងន់បាត់ខោទៅរួចវិកយៈបានវិកយៈបានมันអានវិកយៈនេះវិក័យឥឡូវវិក័យអស់ដាក់តាមសាអសលុកនំឯសតវិក័យនេះខាងឯកំផ្លាញ ทำครั้งเนี่ยนะมองนะลบเมื่อลบลบมันมาเซแล้วมาเซมวยแล้วจะเซอุบายกอลอุปายะกะละอุปละตัวตะเกียตาตาได้รุ่นขึ้นอุปละอุปละเทตา อุปอุปงละเนี่ยลมเนี่ยอุปะขอเนี่ยอุปายะอุบายก็ปลายท้าตท้ากะลักนึ่งปลายท้าจับไหนจับนัดแผลตาละใบเรื่องอ่านเท่าใบก่อนอุปละขัดที่อ่านอุปายก่อนอุปละขัดจากตรงเย่มาเมื่อฟอมได้อุปายก่อนอุปละขัดโลกาเหล่า បើកលែអត់រួចនឹងហើយដែលថាទៅបំផ្លាញភាសាជាតិបំផ្លាញមកមានដល់ឥឡូវអីជន់នៅខ្មែរធ្លាក់ចុះបំផ្លាញអស់ទៅធឹកហើយសង្ខារទៅជាសង្ខារណាសង្ខារៈទៅជាសង្ខាររួចអាត្មាកើតឡើងលើតចាស់និយាយចឹងមានស្លាប់មានអីចាស់ទុំនៅកូនចៅវយមនិយាយនិយាយគាត់ឲ្យគាត់គាត់គាត់ងប់គាត់ថានាងអើយគាត់ចាស់អាយុ80ជាងទៅហើយគាត់ទុំជ្រូក ព្រមិចកើតមកមានតែស្លាប់កុំយំកុំសោកអីនាំគ្នាគិតតែពីលៃលោកចាក់ខាធ្វើបន់ទានឲ្យគាត់ទៅកើតឡើងមានតែស្លាប់ចឹងនាងអើយធ្វើម៉េចសំគ្រាមិនទៀមគាត់និយាយចឹងជាប់ទឹករបស់បាត់មកយកបលខិននៅតាដែរឧបលៈទេតៈថាដែលគេកំណត់គឺរបាយនឹងគេរកឃើញហើយល្បិចនឹងនយោបាយនឹងណា nên taktik politikហ្នឹងគេរកឃើញហើយគេកំណត់ការធ្វើទៅគេកំណត់ថាត្រូវធ្វើចឹងអានេះគេហៅឧបលៈកិច្ចហើយយើងកំថាដល់តៈចឹងយើងថាឧបៈឧបលខិតឧបលខិតប្រទេសបានតឧបលខិតបើកុំតែយើងរៀបរងវិញមិនមកពីអីបានជាយើងត្រូវប្រយ័ត្នហើយខោខៅคลายតាមវាសាឆ្លងតាម ជាតិខ្លះនៅនឹងចិត្តខាងដូចជាខែមួយហ៎ដូចជាមានខែមួយនៅខាងប្រទេសខែមួយខែឧបបលៈឧបលៈរាជធានីរបស់ខ្មែរអានឲ្យត្រូវថាឧបលរាជធានីអូយដល់ថៃគេអានឧបុនឧបុនមឿងឧបុន ប៉ុណ្ណឹងទៅដល់មួយជារាជធានីមួយរបស់ស្ដេចពីបុរាណមកដីយើងអាត្មាទៅអាត្មាទៅនៅវត្តសុបត្តិមានអសរថ្មមកផ្ទាំងនៅមុខវិហារប្រគុណគ្រីធម្មវង្សាចារ្យធ្វើសេក្រាតនឹងវត្តធម្មយុទ្ធក៏លោកគូសំណាលោកគ្រូនោះអាត្មាទៅពីឆ្នាំ1939ឆ្លងវិបត្តិសេទៅទៅទៅមើលវត្តនឹងមើលបុលហ្នឹង ទៅដល់ឯងចូលមើលអសរខ្មោលោកគ្រូនឹងលោកសួរថាអសរអីអាត្មាក៏អសរខ្មែរខ្មែរបុរាណខ្មែរជាន់បុរាណថាលោកគ្រូយកពីណាមកអាត្មាសួរថាលោកគុណเอาមកจากไหนលោកថាយកពីណាមកលោកថាយកពីទួលមួយអំត្បូងថាថាអស់ព្រោះអាត្មាចេះតែមើលមើលចំដល់សបុរាណសជាន់មុនលោកថាគេនិយាយពីអីនោះ អេអានេះមិនជីដីណាមិនជីស្រែកាលនោះខ្មែរកាន់សាសនាព្រះសូហើយគេធ្វើលឹងណែសម្រាប់ថ្វាយអង្គមអីមានស្រាប់នេះគេឆ្លាក់អសនហ្នឹងដីដែលគំវិញហ្នឹងគេវេប្រគេនមកលឹងហ្នឹងថ្វាយលឹងហ្នឹងគេដីប្រៃសូណាមិនជីលឹងអ្នកណាចូលស្រែអីឈ្មោះអីអាត្មាមើលបានយកដាច់ខ្លាយខ្លះថែថាបានលោកថាមកលោកថាអូជិញឡើលោកថាជាជាសៀម แต่ก่อนนี้ที่นี่เป็นของเขมรเขมรเขาขิ้งเสือเขาเห็นว่าแผ่นดินนี่ไม่ค่อยดีแล้วเขาก็เลยไปอยู่ข้างโน้นไปไปข้างนครวัดไปที่ไทยเลยลูกทักขมายได้ขมายที่ดามเราขมายที่เจ้าแล้วก็ได้นุ่งเสื้อเมียนที่เชียดเลี้ยวมันเนาเดาเดียวเวียงจันทร์ลูกลูกทาครูลูกอ๋อได้นี่ว่าขมายแน่นะลูกทายัง នៅប៉ាមូលនៅអីខ្មែរឲ្យប្រេងមូលដីខ្មែរទាំងអស់គេហៅបលឧបលៈរាជធានីយើងហៅបលរាជធានីជាក្រុងពីដើមហេតុអីក៏ខេត្តនឹងហៅបលគ្រប់ទឹកផលិតហើយនឹងលំចង់ដុះច្រើនណាស់ដីនឹងលបាយខ្សាច់មានតាពាំងមានអីវាច្រើនណាស់បុរាណឲ្យឈ្មោះថាខេត្តឧបលរាជធានី ខ្មែរជាន់អាត្មាហៅមើលអាបុនដល់ថ្នាក់អាបុនទៅពីគេគេហៅឧបុនឧបុនរាជធានីមើលឧបុនរាជធានីមើលឧបុនមើលគេក្រមមើលយើងឲ្យចប់ឡើយវាឃ្លាតខ្លាយយូរណាស់លោកយើងនឹងប្រកាន់ថានេះ ជាសានណាក៏យើងរៀបរកឃើញប៉ុន្តែយើងមិនបោះបង់សោះមិនបានទេយើងប្រើទៅហើយក្នុងលោកទាំងមូលទុកបីភាសាណាជាតិណា តែវានៅចិត្តគ្នាវាឆ្លងតែងឆ្លងដោយច្រករបស់ដោយសម្ដីសម្ដៅដោយវិទ្យាសាស្ត្រមិនចឹងណាដូចយើងសពថ្ងៃរៀនតាមសម័យបរិង្គបរមវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យយ៉ាងគីមីយ៉ាងវាវាគីមីបើយើងកែមកទៅណា ដូចស្យងនេះស្យងនោះអីហ្នឹងឯងក៏ប្រែណាវារួចមិនតោហៅតាមគេទៅបើយើងប្រែបានយើងក៏ប្រែទៅទូគុំឆ្លោះដើរមើលសង្កេតតាមពលាភាសាជាតិខ្លះហើយចូលមកស្រុកវិញឃើញថាអ្នកនៅចិត្តខាងយើងទៀមគេគេមានការជឿរឿងខ្លះដែរប៉ុន្តែតាមទូគុំនៅសង្កេតនៅម្ដងជួ អ្វីក៏ដោយយួនចូលមកតប្រែបកជាយួនបកជាយួនអស់អុយខ្មែរយើងគ្មានសោះពលរបស់ហើយវប្បធម៌ជាតិមិននឹងជាទុកទៅតាមផ្លូវអានេះក៏ដល់យើងនិយាយផ្លូវហ្នឹងវាជ្រៅណាស់លោកពីប្រុសហេតុនឹងហើយបានជាអាត្មាដែលវាចាក់ទៅនេះហើយមកធ្វើការនេះរហូតដល់ដល់ទីផ្លង់សម្បត្តិអាណាមិកមកគេថាខំដល់ណាទៀតធ្វើប្រពុតអីម្នាក់ឯងណែវាចំណែនឯងចេះអាត្មាក៏មិនអើពើទេមកគិតថាជាតិ កើតមកបានជាកើតមកហើយដូចជាព្រះលោកថាណែស្អីរូបੰជារតិមច្ចាណੰនាមកុតតាំងអ្នកជារតិរូបរាងកាយយើងទាំងអស់គ្នាសពសត្វមនុស្សទាំងអស់វាតែងតែចាស់តែនិទារាតែងតែបាត់ទៅអញ្ចឹងណានាមកុតតាំងអ្នកជារតិឯគេឈ្មោះចំណេះវិជ្ជាដែលយើងទុកឲ្យគេមិនចេះស្លាប់ទេ អត់ចាក់ជារាទេបើគេរក្សាទៅចេះតែនៅរស់អញ្ចឹងគិតឃើញអញ្ចឹងឃើញណាស់ដល់យើងខ្លាចឡើងជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មកយើងចេះអីយើងថានឹងទៅរហូតដល់ចេះទៀតអាត្មាដល់ថ្ងៃអាសានិយាយណានិយាយពីនេះពីនោះពីទំនៀមសម្ដាប់អីឲ្យកូនចៅវាចេះពីពុកបើមិននិយាយតែឯងរត់ទៅវាបាត់ហើយវាអត់ចេះ ដោយអាត្មានៅពីក្មេងសួរចាស់ទុំផងលោកនិយាយឲ្យស្ដាប់ផងលោកជាក្នុងរាជតកូនណាណាព្រះហរិយៈរាមារួមរំកោងព្រះអង្គដួងអាត្មាចាំច្រើនណាចាំដល់ចាស់ចាស់ដែលលេខមួយចេះច្រើនជាងគេពីគាត់គឺខ្មោចតាសោតាសោនេះគាត់នៅភូមិលេខវត្តពីគាត់ដល់ໄសចឹងនឹងដែរណាភូមិកកីនៅកណ្ដឹង គាត់ជាសិស្សលោកគ្រូមហារាជត្រង់អនអង្គការរួមរំមកោតគង់ជួននៅគាត់ពេញត្រង់ហើយគាត់ដឹងច្រើនហើយគាត់ចេះតែនិយាយប្រាំបានមកយល់ហើយដល់ទៅមើលពងសោដាទៅទៀតវឹកភ្លឺឥឡូវសម្ដេចពោធិវង្សលោកចេះរឿងនឹងទៀតថាដែលហៅឧដុងនឹងមិនមែនឧតាំងកៈនឹងទេមកពីតាដុងហើយនិយាយជ័យទេ លោកកែគេគេថាតែមានកូនស្ដេចឯណាកើតមកជាសោមអីដូចជាពងអីញាស់ឡើងអីទៅបាននាងអីណាកូនតាដងនិយាយនោះណែមិនមានចើទៀតឯងអត់ចេះទេអាហ្នឹងសម្រាប់គូសាវតាខាងសិល្បៈនេះនិយាយផ្សេងបងណែនិយាយពីសុំស្លាត្រីត្រីតាមស្លាគ្នាពីតែពីបោះភ្លេងពីតែពីបោះភ្លេងជាការថាម៉េច វិស័យជាបាត់របស់សុំស្លាប់ប្រៃអីស្អីមិនអមលោកត្រូវថាខ្លាគ្មានអីមកចាប់ដៃបានស្លាប់ទៅមកហ្នឹងហ្នឹងនៅរត់ដល់អានឹងសត្វបុរាណលោកតែមកហើយម្យ៉ាងទៀតដូចជាអ្នកជាខັບសាអីនោះ លើពីអាពីពីរឿងហ្នឹងក៏ជារឿងនៅឧត្តមក៏មកស្ដាច់នៅឧត្តមចែរឿងអាពីពីពីអាត្មាចង់និយាយទេលោកហើយឧត្តមញឹកនោះលោកធ្វើសភៅលោកមួយរួចហើយតាមបេដារបស់លោកលោកមហាវិនិច្ឆ័យឪពុកលោកបានចេះដឹងច្រើនលោកប្រាប់លោកធ្វើសភៅមួយហៅថាអាពីពីពីនោះអាត្មាមានមួយដែរលោកធ្វើហ្នឹងល្អអាត្មាដែលចេះមក ពិចារទុំប្រាប់រឿងអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងវាមានពីរយ៉ាងពីរប្រភេទមួយហៅថារឿងគេស៊ូមួយហៅថាអាពាហ៍ពិពាហ៍របៀបប្រជាចេះស្ដារ